önemli bir şey hadi tartışma kirin e, ee, yani hadi aktarım kirin hem münakaşa e, hem münakaşa tev tevayib meşin pırst garın hebin yani havalek bu kaz pırsa bıkıt garın. hem dervare kitap edi hem bıkışti nek pırsek havala girbun vardı çerçeve anlatımı mehostem dersi bezdi çıkası Terekire nekire havalı satkarına e, fakat bu girani narine havalı, mırkandine havalı. Hatta nokta var nakok evin havalı e, garibin derhim piş. Ve çerçeveden tartışma etmiş. Namakı haberden e havalı, havalı bu fazla değerlendirme bu ki yacib kırsız, narine koydunuz. Narine havalı. Soru sorabilir miyiz? Çınar bu dogmatizm içerisinde liberalizm kendisini nasıl ifade ediyor? Bunu biraz tartışabilirsiniz. Biraz daha açsa ya o da biraz daha sesli şey yap. Hani biraz... Dogmatik, liberalizm kendisi nasıl ifade ediyor? O da olabilir. <laughs> hani bizde çok yaşanıyor. Ben bayağı düşündüm. Dineğin düştü. Bayağı üzerinde yoğunlaşımını tartışma yaparken. Ben yazdım hem dogmatik yönlerimiz var. Hani genel anlamda dogmatik yön, dogmatizme açık yönlerimiz çok fazladır. Ama bununla bile o dogmatizm içerisinde liberal yönlerimiz de çok fazladır. Hani bir kişilik bir şekillenme, zihne şekillenmesidir. Birileri nasıl uyumlu oluyor? bu biraz tartışsa iyi olabilir. Başka. Havalı kaz bersi ve pürsecip. Başka nırkandı ne havalı? Kerim. Eskiden nırkandı. Bu e, beş paraznama e, Orta Doğu e, ya serukati tabi en bejin serukati son parazname da jdeje bak havalı anlattım ki teybet ser kultura bu tarika rujulata nabine bejin li kulüne serukati kureye aynı zamanda da tarika rujulata nabin tabi ee, aslında hem parazname deneyci evacı ve tamam kırna veye zeyteren bejin üzgüntiya rujulata nabin da meri e, ve rastiye de bune çünkü e, paradigma serukati hem bastıkın paradigma serukati aslında e, hele ki rastiye yek embejin ne gibi dige aslında ev paraznoma dibe ve jiyan bejin ser temeli asaseken bejin şikleki serveti dişe evrensel tarih bakşaçısı ki var irdeleme kırna rojulatan avi ve estan bejin analiz kırna ya servi asasiyen bejin evi sistemi ve coğrafya ve serveti dişe tiştekikte endakırı ve ancak da ciye bunu yani وەک هێڵ ڕستەمژان ناتم کرد ئەو حقیقەتە مرۆڤەتی ئەندا کرد بوو ئێستا و جیانەتە پلێ دیگەرگە ئیرۆ ئانجاق دەوێ جۆرافیایدا ئێستا وێک نەوەی کولتریدا تێکراردا لێ بدی ژیانکردن ئێستا لێ بدی دیتن ئەسنا ئەوە کەسە دکەلە پیشێمە لەسەر زیینە تاواڵە زیاتر بەکرد ئەز ئەوەک ناژم ڕاستیان بۆ بێ ئەڵەتما هەوەڵی ڕستەمژی بەر هەرتشتی وەکشکلێکی خوشش خوشت گەرم بینەزمە تەبی هێلەکێدا ئەوەکە نبوون یعنی yöntemeki nübüa aslında hela anlatımı kitap eden belki hela embejin parazname de daha embejin gelen nokta ve sereke embejin niye parazname daha meryara başlı dermişlandı ne yani meji meryada evet esa dert keve ortaya teybet embejin hela zihniyette tabi beri bakşaş sikime hev yani emjivek harekete keşşoreşke تەوەڵە ژانڵاتم کرد تەوریکە مەژی هەبوو تەوریا مەژی ئەسنا ئانگوری ڕاستیا هەرچ قاسە بە ناوی بیلمسە سوسیالیزمی حرەکەت کرامە ئانگوری ڕاستیا وێ سیستەما قاپتالیزم زیاتر نەبوو مەسە هەنا سەرەکەت تشتی مە هەبوو نێرنەکەم نکار وەک ئەو ڕەتکن بە ئێستا سیستەما قاپتالیزم خۆ سەر چێتکەرنە دینجلێکی بلمجلێک لایەکلێکی pozitivizm e, beri ve ilke olarak meciye dikirin yani. Bak hareket olarak. E, ama nekayem e, dünün ki ev sistem kusar bana çe dike yani. Kusar bana nu dike yani ve değeri cevak en bejin dikre çarpıtma dike veya bejin ve e, ideolojik hegemonya ki e, karşıt cevak deş kullanını. E, ama yürüyem veya rat dikin hem karşıt ve çe daydını cevaka huzayı û tarîqeke em bêjin civakê nû navayê de em bêjin mena jiyanê me seroketî nû da mena dayna jiyanê dide çêkirinî yani jiyan ji bo civakê çi meneyê yani civak ça em bêjin derkete ortê temel em bêjin değerê çi bûn yê da xulqandin çi bûn em bêjin e, tamamilə vəlhasıl ev evrensel tarih baxışa siyak emdejin nu da embej mera evek da çekindi yani. Rastı embej adeta vek ku ki med digut ne mera da nişandan yani. Em çine yani em ki em ser çi değera çi bu ne yani. Çünkü beri bir mer değerana naz net giri. Beri bir ne embej Kürdistan tarihi en zede me e, Orta Asya'yı digur ne olsun. Beri digur beri miladi Hazar Hasan'dan Orta Asya'yı e, hatne. ku hatna vê orta gola Ürüm Yevanê cî bûne û ev kesa va vê em bêje em zêde me ewa xune piştî mîla dê hezar heysidî de em bêjin îsyanê dihatine jiyankirinî edete em bêjin wana anlata anlata me ev dikirin. Halbuki îro em van salmava dibûnin ki ew qa tarîxeke me qedîm heye. Tarîxekek hemû mirovahiyê re. Vê همو ایرو خودان علم خودان مرواتیه خودان دیاری انسانیتی حسبین من ایداد کن یک امانه دان خلقاندن چفکانی های بیستن بیشن اوی انا قینه جغرافیا بو یعنی چی هشتی ام بیشن اف قاسی ترسیوه ای بکده بیسته او قاسی ام بیشن اف سیستم وی طریق برچاویت رش بکده بیسته ام بیشن تکور بکده تو طریقی نبونی یعنی temel çarpıtma zaten videri da evek esad dert kevordi. Esna <clears throat> yugarlık tariyak embestikin noktak esada dert kevurdu. İşte ev evrensel bahşatçısı ev almada evek e, nüdde çekin yani. <clears throat> Dehile ki em ve rastiyen bir şey, nuda e, bunun aynı zamanda nuda em bir şey, ser e, hod şebkin yani. Ev paradigmak yani ya em ev serukatiye fendikin evek esana yani. Nuda tariqi diroke مزگرین او حقیقت akte باسکرنی وردا لگراندن وردا دیدن yani yoksa hakikat vakti ida kirin em bejin sadece giha vek hevalaja anlatım kirin adeta ida idal daha da dikne ve gihandına devleteki u bevera azadî em bêjin wek hevdîtin evek esa nebû hemûyê lê ve hatû çarpıtma kirin راستي اير ارمان جامع جيانا كان بمعنى به وك حركاتك الشورش كرتابي وشاغي او جيانا معنى جيانا كاخلاقي بوليتيكا او جي راستي جواكي دانجاخت لي بكري بدا او شاغي ام بيجن او كسد ده بيشم جبوي جنبيجن مثلا سروكاتي في كتابي ده عين هسه embêjin ev değerek Orta Doğu'ya da rastî embêjin heta roja îrok em ev dikin ki alaka wek hevala hevala Rüstem berfireh vekir wek krîz olarak dene jiyan kirnî Hani ve gelegen bir kavram veya ise kurum katına çekindi. Adeta hem beri civak gibi işe civak gibi vak ve ravşeke kaos yani. Civak hem bejin ve evi ve behila ahlaki ve teybet berba tünebune gidice ve ise nabatari dikira dehile. Ewano ee, em bêjin dinema xwe de em bêjin deyerê ya çi bû serçe esasî em bêjin servan deyera pêş ket ev ana em bêjin teybet hêla şaristaniyê va şaristaniye em bêjin pênc hezar sal emrêk em dedim. bi ça hata çarpıtma kirinê yani ji ee, bo işi em bêjin nûda tanım e, serokatî gelek noktada nûda tanım tîne eğer örnek din e, mitoloji hatta din, felsefe, e, bilim e, bana da nuda tanım dine. Yani nuda en bejin eve de çekirni. E, ya din en örnek en bejin çay din tanım dike belki hatta nukay te eve ki vida e, vek değer olarak en bejin meji eve kesada mizan ekir. Havalar üstten bu ya beriji en bejin eve ke pır kaba men nizikbûn bi zekirineke me hebû ama nek tenê din de ji hemû değerê din de jî yanî tu wek em bêjin serokatiya rastî em bêjin yerlî yerine nava vê evrensel kariyera irdeleme bike û aynî zamanda değer bide yanî örnek em bêjin ez bar nakim ne dînê müslûmatiyê ne her yek em bêjin ser xodan wî de hesibînin hani arab ve em bêjin ew gelekî îda ki بەردەوامی پێغەمبەری نەوەک محەممەد حەقێکی نەدایی وەک سەرکەتی حەق دەیانی حەقێکی ڕاستیان بێژن ینی بێ جواکێدا چ ڕۆڵ لەیستیان örnek deje ya xudi em bejin evet giro em bejin pir soyut de ev kirni bide kavram kirni ve ve politik aracak yani bejin hem beri sistem xora deşgolandın hani mbejin ya var bir iktidar ama zamanı hedan bejin ki pır kutsal daha da yakın, e, be e, serukati de evi civaki manavi be civaki var bu yani dergi civaki khodi evet dinin tene bu yani ki e, eğer Hazreti Muhammed için şık olan bu bir e, e, Armancı şık olan ya. Armancak bu civak nudakı çepke. Ve hasta ev civak ahlakı politik peşe aslen hatun edanli. Hamu hele ben bejin ne vakti ritik yeda bu. Büyü formi ben bejin ve hasta büyü tekuşini ve hoş ki en bejin ve aydınlanmak ya e, da bir de çekinli. Zaten Berilya e, kitaba sosyoloji ister. Katiyen bir teybet bu peygambera evkesa deş olan. De peygambera niyet avana em ticar e, niyet avana rast em ticar şüphe nakin. Ama yek e, kue e, iddia dikin ki e, bey sistema sisteman temsil dikin çünkü peygamber hember içi e, tekuşin kirin hember nemrut ve estem bejin تانر قرالا هم بیشن اوه اک دانه مرشاندی جبو جواکی رزگار بکن هم بری دسپوت دسپوتیزم آن اما یه آر آردل یه یک سözüm ona خو ایدا دکن که وی سیستمی دنه مرشاندی örnek بر, بردوام هاوی دینی نه راد بین وان دسپوت وان سیستمی ده هم بری شرکریه وان سیستما دسپوتر سیستما دنه کرنی که راستی روزا ایرو تیجان کنی اوه کسا هم Mesela asna vejen awak ben navi ilu İslamiyet e, da işte jiyankin rojulata navin da e, rasi awak cehalat ke heri tari meri beje peki cihe khuda yani. Adeta em vejen e, bin navi din da ve asta bin navi ev da civak adeta hamuye leva hatiye gredan yani. Hamuye leva nava ben baskı ki da nava tariti ki da ya tehiştini. Peki em vejen ve rastiyak em vejen temsil dikir. E, dilimiz etki, iro düzeye katiye giriştiğini dilimiz etki, rastiyen bejin evveke kaosa tabi. Halbuki gerek ev rastiya evveke sane bu. Bu Marx dejin ya de Marx dönemeki careki e, nikaşi derhaqi e xuda gudar dibe değer Marksizm ev ve ser Marksizmi taşmak din değer Marksizm ev ve ne Marksizm ez Marksist neyim yani. Alman me hulkanda mı? Eğer Marksizme onu tartışmadık ne be? Ez ne Marksizme? Derkati bu Hazreti Muhammed aslında e, paranılma gelip gibi de ez bu tam ne bileyim ama evet ki kavram ekesi dış Ve Muhammed sahibi ayırı bece ez ne Müslümanım yani. Ev kasihatiye çarptırmak ne tabi yani er muslimanati evve. Tabi ama ji bo me hanî wek e, hereketeke şoreşker jî şey, e, van noktada em bêjin aydınlanmak de çekilni serokati behsa e, Rönesans'a rujlata navîn dike yani. Er Rönesans'a rujlata navîn zamanı wê de yek ev ka değer dana şuglanne ev ka si embejin şaristani sera derbas bun değer sera derbas bun u değerana bi destê ee, peşkeşi e, rojavakir carakterini ev derdi tabi. Ee, eğer yek ne hiç çe bu e, e biçare embejin wan engela e, miro embejin tespit handikin ve estan şuruva handikin ku ser ser asasik em tekrardan bikarin ee, ve wan değerek rastı embejin mrovatiye endakiri bu. Yürü embejin ve kişikleki her cehaleteki embejin başlamay da bejim hem berici vakit şolandini şey ama işe rahat yani ki hem bejim ev e, rasti e, ev esa heye e, aslında hele zihniyette evet esa diğer kebe peşime beri hatta çen sala beri deji bak havalı rastlan jibut ya me rojava evet ke perpeş ketida خدان حق مروبا خدان بيجن ايدنلانماك پر خورد ee, aynı zamanda Envision e, evrensel e, hukuk anlayışı gibi o her tem xwe anguriya uyarlama ve yasta xwe gihandına ee, ve adeta vek bu idealek yani. Roja i e, roji Envision aslında evet eveke rojlata navin da teşyan kini evet say yani temel xwe benzetmekirina vêresta em bêjin wekî îdealekî dîtin xwe gihandina wê ya hemû em bêjin sîstemik têne jiyankirinê evek esebe tê ev kirinê aslında e, mesela ya rojilata newîn aslında eveke güncel de jî merî dikare binirxîne mesela îro çalkalanmake pir xurt tê jiyankirine rojilata newîn de e, ama e, merî dibûnekê evek nîne yani çözüm alternatifik nine yani. Yak careketini yönlendirmedik ki mesela vek Hazar, Berive Hazar Haysidi da e, sisteme hegemon em bêjin bi destê e, İngiliz serîda İngilîza berlê e, dikir bi desta binva oynek dileyistin roja îro aslında aynı yani tiştek farklı tine. Çünkü yani yakınka hember ya hember vi sistemi serukati evvel rüstemi ile nafkir ya adeta vek tez antitez sentezem evdikin ve tabi ki hem paradigma gibi ve ise bakış açısı ki nuva yani hem nek taklidi ve ise gelen noktaya da hem bejine evdikin tamamıyla köklü em bejin bakış açısı gibi em خود دنرخینه اما ام روشلات ناوین رو او دکن مثلا او اصلا برسه اولی رستم جد کارم پرس بکن انا که برسه ده وی هلی ده مثلا مرا چلشکی ماهانی ده değerlendirme kiriya gele bilim adamiye yani bejan rojulata navin علم سروکاتی هلا جی وک اوه کی کلاسیک لی مزد کن وکی مارسیس لن نیست و است اوه کی پر پارتی تر دن بیجن تی او کنی اصلا هلا کی وک اوه کی کی ماسیا میجی یعنی مچخات لی دان از کنی یعنی استم راستی که اصلا یعنی تبو کاری هم بیجن حال بکی اوه سروکاتی هم بیجن هم گنجل های مزد کن yani görüşme noti her roş dene bile en bejin ev ve tarih ve evrensel bakış tarihi açısı kutnine yani terukati çadaha kurt beke mesela hatta nikat her tem ev ki mey bakış açısı ki mey denge bu hele zihniyette denge bu me sadece em bejin olay olge pencere kera mezet kir me pir serukati vera gut ya ak qaramanti me pir ev ki em bejin pir berfere meze bikin veya peş bixin vakti xne em bejin ideolojik em bejin her deri bela bikin ما اوه کسا زوزو نکر هلا جیم به هلی دم بیجن پر کم تمینین yani eğer temel bakış açısı ki esas serhebe veti yani belki jî yani ki ev ve valja Rüstem ki temel referans ikdigrin batiye zaten. Evet ki farklı belki tüne, çözüm alternatifi tüne. Ve estem bejin bir heyli de e, kadar evet ki e, farklı en bejin e, beş bakı. Çünkü navayı <laughs> sistemi de dici yani. Ertin navayı sistemi de bejin de kadar farklı en bejin alternatife ki hiç beş bakı. Ama yak en ilo, ilok en bejin en navayı da دیجیان کنی هم دیجین یا شورش گلای به چکنی اما شورش گلا مرید فکره که وک وک وان شورش هات نجیان کنی ارنک وک یا روسیه از بارنک ما قاسیت کلی به ت شورش وک یا روسیه هم بیشن فدکاری او قاسی هم بیشن شر او قاسی هم بیشن gerçekten şehit ne da yani mümkün yine yani de ev kene gotuni si si milyon insan şehittan o qas fedakari ev kira ama dawiye da cik zıvar icara kedine ev sistem bu yani راستی مری فکر اوه دستا چما امیر رو تعلیل کن سرکتی هم دیجه عادتا وی به ارگومان و سیستمه با تکوشین کر یعنی یا که ایرو جیان بیجن ایر هنگامه که اصلا ایرو روشالات ناوین داتی جیان کنی اجا مری ده فکره یعنی یا وی هلی ده alternatیف ایدئولوژی و است alternatیف ذهنیت چیه یعنی یک وی ده کنی چیه پشتی ده ساله از بارم بگی درنگ بایش یعنی اما یک مری دبونه دست روجاوات ده هی یعنی همو ایله و اون تیده هنه gelek ev aslında serukatiya me ev sistema heye ama guri de fikre serukatiya me me beter nas dikin ve ideoloji me beter ev dikin ji bu ji gelen nokta da mutlak gerek dekiş bu yoksa sistemi ev bu mesela em sistemi çay şaristaniya dikne des kriz dönemiyan bandık nedes gele aşama aşama en beşin kriz yandık o kriza da mecburi çay eğer kriz evet yapısal ve derin gitti dönemek için de mecburi e, adeta berva tünebun edi çay yani berva tünebun edi çayan cide geçtik e, yani ciki derbaz içi kiti be eğer berana ve krizi rana be bersif yani jen beşin haradı be de çay zaten derbaz içi kiti be aslında e, sistem kiruk em denekin işi evet kesin yani cik em beşin ee, nava eve kesada ee, e, e, ve ada tevekken bejin farklı be değişim hava ve farklı ve yani bejin reform hava dıhaze tekrardan sistem ahı ev yani amre huye ile de dirij bike yani ee, aslında vek eve ke rojulata navi mesela havale Rüstem jî gut teybet varî devletê da varî iktidarê da Her eve ke tarî da eğer tê jiyandinî kim em merid bune yani örnek bizim bejin geleki Arab yani evet ev kesa piçuk derle em eza nakin yani geleki em bejin e, rojulat anavin da xudan diro keke qadime yani ev evet ev ke ev heye ama te roja iro mezet ki ev qasi taribune ki ev qasi ev ke da te jankne yani te gutne ya onur onur diye tişteknine ya berçavi her roj kıyamet sergelvite ne ama ev qahatiye parça kene ev qasi sistemi parça kiriye ki yani عدا تهرج او ذهنیت او گلیویان بیش بن پیاده چه اما یک evvelki nada çekin, yek iradə ortaq nada çekin ki, həm bir sistemi alternativ və əslən bir qarşıda evvelki bir də şoğlandırıq. یا یعنی راستی هم بیشن ایش شکه یعنی اصلا ایش شکه مری هم بر وی ای دبونه که مری لی دکشینه یعنی اوه که کم که خوش نینه یعنی هر نکم بیشن چای به سیستم به ناو دموکراسی گیسه زمانه هات هر روز میلیون انسان هم بیشن حتی هم بیشن تلف بون هر روز بومبه هر روز قیامت سر انسانات هم بیشن گرینه اما یک denk leeg kesi der nakeve yani. Zaten ev zihniyeta ki embejin em eleştiritkin ev zihniyet. Ev zihniyeta rojava embejin ya bireycit ya peş hıstiye yani. Serukati ve raku adeta e, at gözlü teneke yürekli kılınmış yani. E, tişteki his nake ne duygu heye ne e, vicdan heye ne ahlak maye yani jibu ya civak çedijini ve deri çıkıyamet bin. بيا قرشت كذا بيا باستان بيجن بيا هلا أحلى قدامنا كه جبوي أونينا جبوي تاني ev سیستم چا خو جی بکن چا حساب خونی پیش کاری بکن چا و فایده بکن هلا تیبت مادی ده یعنی حتنا اصلا وی سیستمی ایرو روشلات ناوین ده اوک اسانه یعنی تمام جی بو امر خود ست سال دنی دریج بکن یعنی چا دریج بکن و اصلا چا هم بیشن اوک اوی بکن سر کتی ده اتا تا özüvi هم بیشن سر شر پترولیه یعنی تکرنی پکی ama eğer ev civakana temel e, gemasiyak emtedadi bunu çiye heval hela zihniyette yani hela zihniyette hela ideolojik evde em bejin e, eveki ki xopê biparêze nîne yani Halbuki endüğünün şaristani ve eslen bejen kapitalist moderni teberi bime değerlendirmektir. Kija noktada irişi civaketke, van noktada vali e, Rüstem Goya, hani unsurek civar kut bedi pareze ve esle dinamiki civar kut bedi pareze hene, hani. vana bejen dıkha bin etiya kwe, vari din ciddi, dilin ciddi, yani cinsiyet ciddi, eee Vana e, bize adeta her عادة هرش جواكي ام بيجن بيت هسيرتك يعني تيبات وري احلاق تا صدقي جواكي بي parasın değil بي ذهنيات دهيله ev e, ev e, deneme şanlı tebeten bejin vari üniversitene de mektebi ona da hatta te hava çirken bejin sistem poser çevike yani Dede görünüyor ki civak ve heli de konu kare da paraydı halbuki em bejin evak hem hem beri sistemi de paraydı hem dejin çiye ام دژن امی هیلا ام پارادیگما دژن هیلا پارادیگما هیلا ام دژن ذهنیت که نو بوا در بی سیستم امی سیستم که نو بنه پیش خصنی اواجی تایبت واره ایدئولوژیک ذهنیت که وا امی بنه چکنی تایبت نقطه کم تیدا دست بی بکنشی belki hem görevi inşaatın idame tabi ziyaretlerin yukaş bekin hem nokta ahlaki politik civak edip ne ders bekini temel e, argüman emejen bejin zihniyet bu anabun bu yani peşketna zihniyeti bu yani bilinçlendirme bu ve ve noktadan perkim mesela Rasiyen mehileden bejin hela yaymışken mi mesela teybet veya evde mesela örnek vaka vaka iro rujlata navin te meşanni gerek evaka horta bahada meşanni ev zihniyet akan bejin şey, serukati ve sev paradigma serukati hem bejin şey. halbuki sistem kodan le derdik eve ve ele de evaki de çekirni yani değilken bejin o tekrardan veyahut de deste koy Pejgamberi bežin ev evo hatiye meşanı çünkü ev sistema hatta nuka set sala ve vav kırın teybet bi netev devlet da adeta hatiye nokta ki hemberi yüz sistemiş bir tehlike ki aslında hevala gut ya yani şahseki kace düzeyken beşin devlet da devlementir كيف هاتيا حتى دويان بيجن شخصي قدافي دان دبنين يعني هذا تباري دا وك شورش كركي بس وك اوه كي دهاتا او كرني اصنا اقتدار راستي اقتدار يجمري دبونا اقاسي اوك وحشيه كي اه، انسانه كي شورشگر بو يعني شورشگر بلا تش دخل حالي يعني دخل بي حالي كي همبر قال يخو بلا قصي وحشي بو يعني حرب غير شاي قال لي او طلب لي بكره وي داري دبر دا يخ tariqi e da vak e, kahramana ki badan avkin. Kesinlikle ya vak esada adam avkin. Ama yiro yu tariqi da vak diktatör eki ve esada vak despot eki ben avkin. Hem beri gelekı vahşet da Be uçağa va irişi ser gelekı kir yani. Evet, kese zihniyete iktidar işe ve kesan ya rojlatan avin de aslında örnek eki pır e, çarpıcı peşcavime yani her roş peşcavime jiyan bikin yani. Hem şahsi devlet ede hem şahsi evde. Şahsi devlet ede evkasi sözüm ona binnabi hevali Rüstem koya. Tişteki nadevi şahsi kan bu devlet ede kare hamu tişti bike. Devlet eke esa hatiye parça kirni ki Orta Doğu'da. Ve onura geliyor ortaya çe ne kara ve irade nikara bir de şokulandın ki hem beri ve sistemi hem bejin irade bir de şokulandın. Evkasi şey hem bejin devlet eke tek ne yani Fatiha parçakını bir irade kırni. Biçağı ne devlete yani ev bir sistemi dev kırni. Adeta aracaki ve sistemi kutsar bir de çekirni. Param parça kırni irade paramparça kiriye, cevap paramparça kiriye. Adeta irade diye navi cevaki tiştek ne işte, işçi. Müfser verjen beyjen kut şeydike bidemeşanli. İşte ya kavsi ve esta krizi de çekini her nokta, van noktada despetke de çekini. Aslında yürüser e, Kürdistan işi, ne meşanli işi, politika ki esanlı. <coughs> E, Sergoti en son girişme notiye xda de ya adeta un e, tefsir ziyar da ji devleteke devletçik eke gün dixazin ve politikayı beri hat meşandim binemiş em kabul nakin. Evet kesin tabii ki em bejin e, aslında zihniyete me evet kesin hevler rustan ku belki hele ki de hele me de aslında e, belki mede hayvanlar katmadan yine ama e, rastiye ve kesajı mede çeydi be yani aydınlanmak düştük en bejin deh sal en bejin emsel paradigma serukati evi ama aydınlanmak içeydi. Hey tarihi bilince geme çeydi ve rastiye kubune gevek mede çeydi ve aydınlanmak mede çeydi ve tabi. Çünkü bunu ki beri e, ya tarihi bilince gemetine bu adeta muat kura bun yani. E, ne bu diye yani ev, ne ev evrensel bakış tarihi açısı ama ne bu yani. Emir dibunu ki en tarihte gevek قدیم gelek اخوا قدیم اخوا شهرستانی سر راحت نه درباز بونه اخوا خدان ام بیژن دیاری مروباتی ام بیژن اخوا قدیم هاتیه جیان کرنی طریقه هاتیه çarpıtma کرنی هم بری ویجی ام دبونین yani İçeri yak em beparêzin çi herhalde em ê rastiyê biparêzin wek hereketa şoreşger olarak em hereket dikin heqîqetê digerin em destpêka PKK jî wek destpêka ehlaqî polîtîk û rastiya heqîqetê ger ناف دکن و شاید یک لیان بگیرم به اصل لیب نشن آب بیانی. توریا بده بسکنی به اصل توریا شورشی بده بسکنی که یا راست یه آب که آب بیانی. آب پرداخت مسروقاتی اندیشن آب که اسانه یعنی راستی که اسانه. و که حالا راستم گفت دنبه این ایدولوژی با خشایشیامجی سر اساسه کیه سابه یعنی نیهراندن همه تابیکات گهراندنی یعنی. E, ilkesel duruşame ve esdavameden bejin eveke e, şaşmada tene bu yani. Ve hileden bejin em e, ser rastya جواكك جبو أزادية جواكك أحلاقي بوليتيكم ليد قاريان أما ينتمي أين ما أنوه لبكي سلوكاتيا بيز ذات سومي حموك هلا كده وك أزل أشتري سرنا بحركة ماتك يعني قال له هلا بكي بيت هجوبة بيجي يعني رفرنسك مالي بقرت فرطلية وقتنا يعني سلوكاتي هلا ديجا عادة سيستمك حمو أو كر يعني اه، اصلا نكن بيجن وان سيستمي كان بيجن نكن بيجن شيء المي ماركس فيستر السوسياليم مێ دنرخینە ڕەتکە حتا تا değer de yani serukati. Deje adeta tene biyan belki yürü emş tene buna. Ama e, vek e, saygıntıya alımra eleştirikirna uya ve sevi derbakın jî ve kural e, ve bi hürmetiya e, rastiya diyaletike jî dehuya kirni yani. Eğer emri derbas nekin bıçağı em anguru ve rastiya diyaletike em tersiye bikerin yani. Bıçağı em mesela paradigma serukati ve heliyle jî evet eransel e, bakış açısı kes yani esnek zihniyetek em bejin e, u anguri rastiya e, doğayı anguri rastiya civaki anguri rastiya jan edame yani معنا معنا ژیانی معنا جواکی چیه انگوری فکراندن به اساس دیریک de خودم لی درب کوی چیه این کسل دروشت بری خویان کنه چیه اوا ام نو دارم بیجن ما سرکتی تانمایی کر ام نو دارم بیجن خدا وەک ئەم بێژن ئەوەکی نەچێکردنی خسەر ئاوا دکن tabii ki ava em bêjin evekî rehekî xurt demek em bêjin çay em van perskirêka analiz dikin ki em hember wî em bêjin sistem olarak xwe daydenin yani dervî sistem yani em wê sistemî em bêjin eveke ew da red dikin yani em dêjin ya e, gereksiz bu. Hem davine dervi civak. Çünkü em bir e, civak bir örnek bir devlet bir iktidar ve kaval gut e, karu bejiye yani. Bir gelek veya o faktörü giro hatne adeta tena kutsal kırni yani mutlak kırni. En ona ne biyona ne bu. Derviye o civakat karu beji şey yani. Evana hatne çarpıtmak kırni. Em ona nuda çay tanımdıkın em yahu karşıdaydın yani. Yahu şey en bejin سەرکەتی بنافتکە چیواکەکە حلاقی پلیتیک سەر ئەساسی ئەمبێژن ڕاستیا بێ تاریقا ئەمبێژن قەدیم ئەنگورویە دەیەرە ئەمبێژن ئەمنودا تانم دکن و دایدەنن ینی تەوریک باخشاخ سکەمە ئەمبێژن ئیلکەسەر باخشاخ سکەمە سەهەیە bakış açısı keme em bêjin ilkesel bakış açısı keme ise heye Yavaş tabii ki em bêjin evek esa xurt rahekî sa xurt deme bes em bêjin durşek esa xurt deme ya ki em bêjin em hemberî wî ew dikin Nizam zamanı sabeki ev tene ben kurt dixwazim em ewa bêjin Böyle ben dikarim görüşecek bêjin Bel. Başka? Başka nerine var? Kerim kız. نها هر سن پرتوکن دی دجی وسا علی ذهنیت ده و طیبتی علی روشلاتا ناوین دج وسا پر نقطه ده سروکاتی آنی زمان اما دوی ده daha somut سروکاتی ها دیگه نها tabi دیروکا روشلاتا ناوین ناسکرین براستی پر گرنگه نها سروکاتیش بو وینا هر تم دوباره دیگه کو ام راستیا روشلاتا ناوین دیروکا روشلاتا ناوین و جیانا کو ایرو تیدا جیان دکه ناس بکن و گوریویجی کسایت خوا جیناز بکن بریا پارازنامه سروکاتی میزاندن مجیل دیروک میزاندن اکی فرطاین بو گوری خوا بو yani meyzandine ki meyusa علمی براستی دیروک روشلاتا ناوی نبود مجی وسا دیروک پارچه پارچه دیگرتن دست به ذهنیت کی پرتاینگ منطقه کی پرتاینگ ربازه کی گوری خواه اني زبوني ماجي لجي دیروک روشلاتا ناوی رهبو اجبوه نها سروکاتی تالی او دکی یعنی هشت کو میزاندنه کی مجی پر برفره لج روشلاتا ناوین دیروکی ویرا چه ببه نه براستی مرو دفکره یعنی هول رستم جی پر برفره anlatmayı وکر yani یعنی هر تشتیش روشلات ناوین دست فکر جیان جبر دست فکر گون جبر دست فکر باجر جبر دست فکر دولت جبر دست فکر یعنی انسانتی şver destpêkir felsefe şver destpêkir her şver e, destpêkir yani çima îro yani roşlata navîn e, kete rojekî wisa eqase em dibêjin kaoz û krêzê ku tê jiyan dike bonarmê ku tê jiyan dike nexweşî qenserê ku tê jiyan dike yani çima mesela efqa yani jiyanekî hewqasa dewlemend û jiyanekî ki xweş û her kesî bi hevdûra jiyan dikir çima mesela e, yani kete halekî wîsan her tim demê neolitik tînin ziman civaka xwezayî ku her kesî bi jiyan dikir yani roşilata navîn çima kete halekî wisa e, ji bo mesela e, ev nokta gurê dîtinê yani pir giringe aliyê zihniyeti de heval zeterrostem jî دلندر مکر چون کنها پرسکری که من و همو پرسکری که روشلات ناوی جی آلی ذهنیت دومی کل سر ذهنیت هاتنا چه کرد نکاره گوهرتنه که دی جیان خدا چه بکی یعنی جبوی از بجم اف آلی ذهنیت مثلا کسین کو شورشگرین کو رابون جی یعنی خواستن کو لبرنبر سیستمی لبرنبر ذهنیتی برنبر ریو ریبازین ee, devleti rabinci yani bu ku rebazi ve rızgar bun, ee, yani disa ketib bun, bandura vide ee, ve e, yani aslati devlet de bu ev nokta yani e, e, guriditine min evin yani insan ve yüsel serva nokta zide ali zihniyet eder zide ve fikri dî mesela niha ما گوت خودی دولمندیه کی وسا اما ایرو روشلاتا ناوی چه روشاوا دولت روشاوا چاوه کی پر بچوک لوی روشلاتا ناوین دمزین چانداوی دمزین زمانی دمزین گلیوی دمزین و هجی مثلا پر نقطه دا جی پروژه پیش دیخن کو روشلاتا ناوین شوی e, kaoz و krizi kutira dar e, darexin niha mesela Amerika xwe ne xwe ki krizekî pir kur de jiyan dike çi Ali aborî de bê çi Ali civakî de bê çi aliyê zihniyetê de bê ema bi wê zihniyeta xwe dibe jî pirskirêkê rojhilata navîn em ê çareser bikin yani ji bo mesela ev qasa şerên ku îro di rojhilata de tê hamu, be deste Amerika, deste destê Îngîza tê de tê kirin ema ti çareserî jî yani e, heziletir ferskirike roşlatan avin kuştur kirin krizi ve daha zedetir kirin mesela bizim mina pişti e, e, ev sadam yani tünekirin sistem sadam mesela e, yani milyonek insan ziletir yani hoş destan yani tırroş nine sat insana ve kuştu sadu pendi insana ve kuştu sih insanlar kuştun. Zindana da mesela zindan tecrübüne işkence kulu servatı kirin, bir çibune kuçebune ee, derbedarlik hatına çekirin roşlatan avinde e, mesela Afganistan yani hamu aliyada yani ev haya kriz haya ajboy mesela ev zihniyet ne kare guhertine roşlatan avinde yeki ku çaveki biçu bile çanda roşlatan avinde jine الملاتي بمازينة نقر فرسكريك أو جبو مصلحة ama أما قال روشلاتنا mesela مسلحتنا بين ناس نكرنا ve ev evina ve politik avana mesela tıda, zede kurbuyne ki van nine naskrine ki van nine hiç mesela de bizim ancak Amerika mahlas bik mesela ha bizim 23 devleti Araba hani hatta naha yegbine ki van nine e, yani em bizim yeki Amerikite dikarib sada gelir Rusya'dan avin kumru ki bu araba akıbına tiştekir ama çiye باوەری نادن هەبدوو هەبدوو هێز نابینن هەبدوو قەوەت نابینن هەرتم هەبدوو چاوەکی بچوک لە هەبدوت مەزینن ji bo mesela yekî cerem de ew jî bûn başûr bûn yekî Emerîkî dihatin mesela bêjin federasyonekî saziyê başûr hene yani sada sazî hene yekî Emerîkî tê ve qasa kom dikir ara civînekî net ji mesela bêjin قال e, روشلاتا biz ام her قال هري her قال هري بجسارته يكي امريكي دهات پرورده eğitimi askeri bir daha. Yani çiye ehe çaveki mazın le çanda roş ava mezandın çaveki bütük xo mezandın. Yani her çeşitli Amerikan ve <laughs> em her çeşitli roş ava çaveki de mazın em her çeşitli roşla tanavin çavi de bu. Mesela haval godun yani İngilizce İngilizi bizani ev ev dibe xodayı herkes çavi herkes dibe her tiştiye. Mesela cercer li Irak yani li Başur e, dersi kursi evi hani, hene ye e, zaman İngilizi hene hani. yani <clears throat> mesela e, evi bir piroz dikiniye. Yani pır çavi adam azındı. dibe. Yani evçiye çima roşlata navin ket bir hali. Ve zihniyeti mi bu yani bu hertin çene bu bu mesela iru roşava her çavi de mazındı. dibe. Mesela bizim ایرو بر هر کسی چون اروپای چون چون کروشلا تانا بین دویجی ولاتی مده شر هیا ویدی کشتن هیا ویدی گرتن هیا جیان ورنی نه یک بوین ورنی نه برچی بون هیا مثلا روش آوا هر تشت روش آوا بو جنت آوی و روش روشلات چی یعنی روش روشلات ناوی بو جهنم آوینه Yani bu mesela ab nokta rastı pır giringin insan pır servise Yani امجیوسانه نه همه سه له هر چه پارچه کردستان بگره دما یک عربی باخوه چاوی مده پیش کد یک ترکی باخوه پیش کد که امچان دا خواه زمان خواه متوا خواه اوی خواه بچک دیگه یعنی باندوره وی ذهنیت سر مجی چی بود سر ذهنیت مجی چی بود امجی وسانی زیده امجی وسال روشلاتا ناوین دمیزین امجی لگلی روشلاتا ناوین دمیزین جبوه ام نکارن یعنی وک ام دبیجن پروژه یعنی ام بجن سیستم همه انترنتی که به سیستمیه اما ام خوش هی اوسان نیزی که روشلتا نبوده بین هی اوسان نیزی که خود بین یعنی جبوه اوانا نهیلن که ام گوهرتنه که چه بکن خوش دوباره بونه خلاص بکن مثلا ام راستی سر من دوی پیوستم پر مناقشه بکن یعنی راست ما دولت بون جیان نکرد وکرد مل دولت بون جیانه کرد اما ایرو هر عراقی هر کس بگن اما آزاد بونه دولت کی مچه بو و هر چشته مهیا دست پکی و سازم نه هر هر سی پارچه دیجی و سانیزیکی باشورد بون ها باشور دولت هات آوا کرن و ها خیال می بسالا بون کو دولت هات آوا کرن ایرو چاوی هر کسی مسئله دو اما هدی هدی او راستی در دکوی ارته کو دولت آزادی نینه demokrasinin jiyaneki ve kevinin disa دەسراتی لە سەروی فەقیری مەسەرە ئەمبێژە هەتا داویژیان دەکرد بۆیە ینی ئەشتانە ینی مەگوت هەموو ئەنجامێ وێ زهنیەتێنە ئەر زهنیەتێدا گوهرتن چێ نەبێ مەیزاندنا مەیە دیرۆکێدا گوهرتن چێ نەبێ ئەمجی بکەون حالێکی yani rastı mesela em bizim pişti paraznama serukatı hinek bu her şey mede hatiye çek. Le mesela anlayışı, iktidar, mesela anlayışı biri serti, biri ciddi, e, gori xwa, em bejin e, e, meyzandinê me mesela bêjin e, dîroka dînara mesela tiştê ku herî em nav gel de zolame dibin çi û yek û îro herî li berenberî me jî tê bikaranîn çi ye mesela dîn em berê pir qaba nêzîkî dîn dibin ra sosyalizm çawa nêzîk dibû yani dîn ne tiştek e varlık edin hiç net işteke. Em ciddi çün ben geldi aynı usanı bildi. Yani jibu e, e, yani pir cara emu geldi hatın karşı hevdu. Yani ev hassasiyetin gel e, ev e, hassasiyeti din yani emti de kur ne bu? Yani bu, hatta nahacı carca ev perskire giderdi kevin. Yani mesela bizim perskire ki aşir yemalbat. Yani hatta nahamusa yani ما تدا hurbuyinek şey nekiriye vrast. Yani mesela seru dubeci yani modelin aile. Yani püse avabık. Ama hema model aile çiye çağa guhartın çebebe çağa hevdu rejiyan bıken çağa vak hevbu nektire çebebe hatta neha mesela me khaka ev nek. Yani hep mede anlayışa malbati hey. Hep mede e, e, e, anlayışa aşirti hey. يعني هيت مدى النقطة هنا مثلا هنا قام فما خمر مناكي برشا جمع اسمنا بدن بوكو صاوب بناك واس زيدا ورصابين جياني مدى تلميذين هوالا كشلنا خيف زيدا تبي تشبريدا يعني هوالا قوي بمسألة وي تشبريدا يعني هوالا كي درس بمسألة وي تشبريدا يعني جي هوالا كي نظام شكوى وي تشبريدا يعني مثلا هي او anlayışa bölge ciddi ya ku dijmin zihniyeti meda çekri hene hatiye el kırım hakırım. Jbu em nikarin guhertin malbatı da jî çevik yani mesela bizim perskireken me cinsiyet var yani cinsiyet yani el noktada mesela me çıkası e, hoşvana nokta rızgar ki abi civake de per bariz de kevin orti bu yani e, ev nokta yani e, zedetir min xost ali zihniyet de و ali rebas ze devlet de ev nokta derdi kevin yani muhazzedettir bu sa van uxta dehmetin yerine kabidin. Çünkü sahabat batraktan tekrar aslında. Doğu'da batıya karşı bir özenti var. Ama bunlar da batının sistemine doğu kabul etmiyor. Yani reddediyor. Mesela birinci ve ikinci dünya savaşından sonra kapitalizm kendisine göre sistem oluşturmaya çalıştı. Krallıklar oluşturdu. Monarşiler oluşturdu. Hatta Türkiye gibi laik sistemler de oluşturdu. Ama toplum buraya karşı direniyor. Bir taraftan da karşı söylemiş olduğu o özenti var, istem var. Bu sadece egemenler tarafından değil. Yani üst tabaka tarafı değildir. En fazla koşmasın bizim farklı toplumsal kesimlerimiz de bunun içerisinde dahildir. Kuzey Afrika'dan tutalım Araplara, bilmem Kürdistan'a, Türkiye dahil hepsi böyledir. Böyle bir paradoks, bir çelişkidir yani. Bayağı yoğun bir çelişkidir. Benim olayın bir boyutu doğrudur. Ama bir, bir diğeri boşta var. O da doğrudur ama. Yani bunda biraz değerlendirse iyi olabilir. sanki hem tarihi hem tendigrinde, tarihi de hem suçtine, tarihi de hem günene, tarihi de hem fakiri. Yani hem insan değerlendirmek zoramış. Yani çi suçime yani yani na tarihi yeni bir sandı ne? Rojava ne bir sandı ya? İyi rojla derne kıstık. Yani disanji yine em ha vakı insanı rojlat, insanı yekır, Mere tarihi xajid serem xasuş didi. E, mere tarihi uza dare naskirin yani. Ma tarihi hebu ki me ne khan me ferne bun. Yani bir mirda çim e, psikoloji hinacı mesela ser me de etkiliye. Yani em hahin yani ne bak e, özelleştir belki heval xas bile de farklı ama sanki o kadar psikoloji ki heye yine em berembere yine em suçline yani. Yani hemşi şey bu tarih, yani merer neden naskirine, ne var tarihime ne şkirine, tarihime girtine, gerektiş mere, mesela, yani yine jî şey, suçlu em ye zihniyeti ki sermedi hazi bir hegemoniye çedik gibi psikolojik em ona ne bilin, yine jem şey suçlu hadi bilin. Belki rast yani mülü yani özelleştirip bede belki cüdeydi ama çim ay psikoloji yine acı olsa vak sermede hakime yani mesela akıltını hava nevroz da jderbaz bu mu? Hasır yani tam kısa eva mutluluklarından mıydı? Fakat bürok aracılatım aldığımda <clears throat> yani farazname mi verilmeni kaçtı bu? Anlatma işçi bu. Tam işte başçı şey bunu tamam hem hem fikirin. Yani Murovayı çiğbiyi süreceğin ne öltük tam işte baş zaten tamam. Fakat işte hırabcı rojlatan avında çiğ bunu. İktidar desteği var çiğbiyi. Devlet var çiğbiyi. Kolektif var çiğbiyi. Na yeki rojava yeki rojaval yani bir batılı رابج ما رابج yok يخ ve çekirin بيش رامج وافير ببن mesela bersi var heval diye seyithan çıbı. Ya tişlemeye baş tamam fakat tişle hırabcı me çekir. Yani tişle hırabcı hemen rojlatan avin derk ettiği. Mesela heval e, evgot ya seyithan e, şey koçer. Mesela اکیلم هی روز راتن آوین دار تیشت باش هی اما تیشت خرابش هی چاوا چی بوی مثلا هی والمی چاوا دنر مثلا دیرو که دم پیش نه یعنی مثلا سوشلو بوی نه سوشلو بوی جی نینه ده فقط تیشت خرابش سر کوکم هی چی بوی نه مثلا اموانا جی rojava bıkar ani işte cüda yani çava kurumlaştırma kiri çava dedi şu kullanın ez bir mücadele bildim. Fakat e, wan tişte mesela tişte yani nahar rehne dikin red dikin rojava çene kire ona jme girtiye kurumlaştırma kiri daha peş kıstı. Ve mücadele acaba e, yani prem mağdur o masuma rolü kısacı bile izin acaba dedi yani. Ev bir mücadele yani pice sorgulama dikin ne başı ve ki rojlatan avin yani ez. Peki şahs ne yapacağım? Ez dokazım yaparsın. نها راست دو عالی هنه آلیه که همو ازلم خوا چند آوروپای روشا باید و آلیه که ویجی بر خودان هی سیستمی نه مثلا ایر برن وی سیستمی تکوشی نباید نها امریکا زود افغانستان سرکتو عراق سرکتب یعنی مثلا جهدی سرکتو اما برانبری سیستماوی تکوشی نگجه بر خدا نگجه وی سیستمی رد که وی سیستمی قبول نکی اما یکو حتی داویجی به گریدای وی سی... یعنی کورانی گریدای وی سیستمی وی چانداوی چاندا کپیتالیزم اوجه هی یعنی اف هر دو نقطه به هر دو ردمش اما کیجا نقطه زیده تر سردکوی او گرنگه یعنی مثلا یعنی امریکا جبوی مثلا بیجن روش او حتی نه لروش یعنی حتی درجه که مثلا بیجن Resulullah بسر نکتی نکار یه سیستم خواب درونش کند نکار یه چند خواب درونش کند اما همو ری و ری بازا بکارتی نبو که کار به سیستم خواب درونش کندن او جی حیان اما هدی هدی اگر تو وی گلی پیش نیخی و تو وی او اوی که لبرنبر او قسمی که برخودان ددن برنبر سیستم روش آوا اگر توی خورد نکی وی ارگوت لمه نکی وی بهز نکی و ریبه برتیه که راست نکی ایروی بکه ببین تاثیرات وی داشت ev jhe çün ku revazên cuda cuda dibe kartine ku bi rastî hemû gelên rojhilata navê ji rastiyê wî dûr bêxe ji çandê wî dûr bêxe zimanê wî dûr bêxe yani evana baş psikolojiya rojhilata navîn dixwînin yani ji bo mesela e, ez tek alî delendirme nakim her du alî jî hene tabî Ama yani vaka min gotiyo sa hinek ev belki miyek ali tine ev da Yedi hava na e, pirsa hava e, سيدخان جي اوا هوا يعني نها ام خا هر تشتي ده سنچلي نبيني لي راستيه كيما جي هاي يعني بفرصة هوا لارمان نها راست ما ديروك اخوان دي هوا ديروك كي نويسي زلام دسلاتو و ام بيجن سردست او كلمة ام جي قريبنا هاتنا پروردك قريبي ما الشكل لما قلت مثلا بيجن بشکی عالی جن دست رو کتی تنزم یعنی راست ام چند روش آوا ام نزن بود تاثیر دین ام بجن دولت نتاو یعنی هر کسی گوری خوا ام کرد پرورده کرد و ام جبو خودانه بکاران لی ام هنکی شیار جبونه ام شیار جبونه هنک زانبون جی مده چه بوا گوهرتن جی چه بونه اما هی جی ام گریدای وی چندینه چمو مثلا از نها دزانم کو زمان من hebûna min. Çima mesela hêjî girêdayî wê ew ê çanda Tirka min? Hinek tişt rast em tê de hê kurnînin, hê nezanînin, bandora wê li ser me heye demekî dirêj pêş de em di zihniyetê xwe de, di mantiqê xwe de guhertin çê bikin heta ku hani? em bikin. Ama hinek tişt de jî em dizanin ku xeteriyê wê jî hene. Ama bune helmandin ji bû. Em nikarin zû zû dev jê berdin. Ew rastiya jî hene. Hani? Du rastî bi hev durad meşin. Ez nabêjim wala her خط امن yani sünçlü emin beremberi diruka dünyayı hamu sünçlü emin ne o le mesela heneki em peyüste hoş ve evi takuşine ki bakın yani hent hent işte ku em dizane xateram tkarin bu guharinin yani ve nokta da as ve nokta meleki tabli haval Said Khan Aliye ki dibim ama Aliye ki jinabim yani henek tiş peyüste وقتی وی زمانی وی داشتی هم درجه بقرنیه من ها عرب می بچوک دبینن ترک می بچوک دبینن فارس می بچوک دبینن روش اول روش روشلاتا نوین بچوک دبینن اجا خو بچوک دبینم هبا yani اوجی هیا چما yani امجی بیجم والله هیست مده مثلا او فیلمی کی اسکندر هیا هر تم جر جر اسو دکم دبیجه اگر تو سروک کی روشلاتا نوین تو بکجه ریو برکیوا او حرکت هموتنه تصفیه دبه اما تو یه روش اوا او بکه او حركات دمشي مثلا بوي منطقي جي سروكا قر قوتن ام ريبر افو بقرن وكا حمو اسيان كل اف حركات تصيا دبا اما وي نقطه دا شاشتي نزان كو ريبر افو تشكريا تشبي قال خستن كريا زانه كريا تيغ هانديا اما منطقي ودا هيجي وصحيح اما منطقي مادا جي هفال هي هناك تشت هنا ذهنيتي مادا يعني جبوي آه، يعني في نقطة تخازم وصا برسب يعني من خ... ما حمو أم سونجلينا وهرتش ما ما أو كريانا والله سونجي ما جي نينا لي أم وصا هاتنا بهرودك أما دبي أم جي خدا بهرتن شي بكن يعني ربر أو أو قصة بهرتن خدا شكري بالدنيا حمو ببرنبر السيستم كابيتاليزم حمو رابوية وتكوشين دكي يمجي أم جي بيجي أم قادروينا أم جي هنا بهرتن خدا شي بكن يعني bu yani bir noktada muhast nereden kabudum. Bak. Yani tabii şahs psikoloji olarak abi zihniyet genelde sermede hakime. E, mezedeki ali zihinsel düset saliki fikir ki ilim iki embejin ye daye peş kıstın yeni bisandici hatta embejin diyor ki yeni bisandici embegrindes e, zihni mede usa çekiliyor ki beri got karakol Türk çekir ne ama zihinsel olarak yani var iyi, hemen ser zihniyeti medajı çekile ki nayliyen ve fikir. Şirove bik. Çelişkiya mı bin. Ee, işte ye peş, peş bir kev yancı ye şirove bik yancı ye çave ki va jiyan yancı va sistemana yani va civak çava demiş. Me ona çave hatta bir perdeleme ki çave me de zihni me de dana çekirin ki hatta revşiki olsa ki yani tu bıkanı bir seri harraki yancı bu fikri ne işte. Var aslında. Ama mezedi ki Kereköy daşı aslında dirogi iki ne nivisan ama gıh bu gıh işte meraji De gotun heye. Ya aslında hani kişi dihilin en berkodaniye bikin. Hani kişi hamili ki daşı hatta ye, ye azadiye de yancı ye tekoşin de ye yancı ye seyir rakırne daşı bütün heye. Heye yani. Diyeme de babime de meraj kıratına e gotun va. Ev zinime daşı çelişki de çekir. Ki işte aslında hani milan da her tim ye ruhi berkodani belki nivisandi bir şey ne? Çünkü ne işine? Yani kes sistem ne iş diye yani. <clears throat> Yani ye ki kes tü, tü egemen nakazi ki tücü bu riya azadi yani şey, riyayı civak çava dimeşini e, dimeşini kedivi her milida yönt revazi üçiye ama nakazi şikatara biden askır. Em meze bir şey bakın diyor ki ye nezik her yezede siyisal çık sanidajı diyor ki ye mesela Bakure Kürdistan Türkiye'de kitabı ye ser kurdan derhistine kene yani Almanı tek Türkiye Rusene graniye Rojava'ya yani. Derak Derakiyetu bu kaziye hada deraki hada ye habu kazi. Tarihi kanaz bi ki tarihi ye çave meji ye Rojava da tu ha dıhazi nasbi. Ev naskırın ki çava bi ki. Naskırın ki ben hükmü vana da bi. Dönük kanı ha nasbi. Ama ciki de aslında mürov mezedeki Kürt, Kürt da mesela ıı, jönüme de jüysa bu ama bavu bapireme ıı, diyame mer her hertin ee, ye aslında heze ye Kürt. Çürok e, ki ye Kürtleri bas bıkırna ye Türkiye'nde şerriki. Yani ji berxudaniki, yani rabun rabuniki, yani ji ye şure haçavale de hız saldırı dikir. Diket nizam çen gavuran yani nizam ye çişer dikir. Diyor ki aslında ye cüda ji mırı fam dikir ki heye. Yani çavavan derna da kez devlet nasıl ne dikir, yani tu asker arteş ne dikan ya bahtana, yani nizam işte falanca şah, yani nizam vezir, yani bek, jibu kurdeme aşireme yanji kalanime, kabirime çi gotiye işte ser, e, serbilandayı kabul kiriye gelek dıştan da mesela Meliki daji aslında e, Hezeyi Kürt, Rabuniyi Kürt, Yenci Şiha gelek mulandoji menedik yani askeri Türkçi menedik yani sistemi Türkçi men deneme gundan da jiyandık. Demeze dikir yani Heziki iyi Kürt buhaji yani ye bikan ye jiyanıji heye. Ama tabi Büşra ya metropolan ramketin Medit. çelişkiyi din, çelişkiyi mezhep, çelişki aşiran. Mehedididit, çelişki hayyi gundu bajir. Mehedididit, çelişki hayyi malbat. Derket, ye sistem güderi, ye iktidar, ye devlette, ye mücerem ketin heziki. Beriki yarış iki ne bir heziki mücerem ketin. Ye sistemi zihniyeti perverde dedame em hevdur kevin naf. Hırsiki ki iktidar ki em çava hevdu. Beri hevdu bikin derbaz bikin. Yarış iki çavacı bu bikin. E, hede, e, zedettir vicari ji bo hizmetekî civakîne hizmetekî xa ya jî hizmetetene malbatê e ha, bikin. Gelek buna da meze aslında ev zihniyetekî hediye edî sermede da çekir adet em bun aşık e ha. O û hediye edî em wî cellatê artık yî xirabtir bûn. Me artık yê cevherê xa jî tabi ev yê xa yabancılaşmayı ki artık yemede peşket rastlayacak tabi yü şekli bu. Ama Mezedik'in e, rasti në dëheft e, emketin kema e var emketin një kevali ki në gjanë sabri bartë e emketin hër me kınca kalkar tabi mekavak sivi polis dan asker emketin inşaatı ki mühendisi ki tır kat karşıyım em silahline ama sivilin mekha emniyeti dan askerin دو متره بو قلب بو اول کوشر زدتر جی قلب بو دا گستر جی بو نگو ام امنیت هاتنه بر اخباری کی هی دزمز هی مزه که او ظلام یعنی مهندس خاپر باوره یعنی علی ذهن دا عالی ام ببجین جیان دا سیستم یه ترکیه خاپر باوره silah milah hemen yani hemen emniyetine polisine hemen şey ki Türkiye akıbı ben ne kanıyım izramı bitir. Bir kere usta daha serme da yani bunu sağ havada jevda izramı mezedik. Yani usta dugut kaçıdı gerin inşaatı mı derkevin burada dizmezliğine, ez nünüzem gel emniyet müdürü ve hatime jere pişa çava usta min teni me gu tudzanem kene guna un kene me gu ama poçine. Çoğumuz o got ezramı 2 metre yani vakız canavar mı mezekir havit ne gibi gu bakta yapımı ne kışın. Yani gotun iki Ali zihinsel da oysa berecev kıncı silah artışlar mı da heye biz rami ne dedi tersen ne, ne diş oraya ama beşra tabi PKK aslında gotun iyi apojuti ez rami ki usta her mene daha bavare her mene daha cesaret diye betirse iş ki aslında aslında zihniyeti vicariyi tabi PKK da iyi peşketiye embejin artık e, peşketin iki yunara çebiye iş ki araysa niye de ez rami babici hanı gibi Tabi demiz zihniyeti ki mecrübe hebu. Mesela em jübe eylemi çubun. Hevali ki digot ka em camiyi da ezan hat hanı gu em biçin hemi Türk'ün gu em biçin karşıyı camike derket em babajine. Hevali ki gu ka em biçin zihniyeti demi çubun mego Türk'e yani tiş ne abi milliyetçi yani em çıkaz bandarına da Kürdistan'ı da Türk'en pakış bükün zihniyeti güsem. Jübo Kurdan hem hizmet. Zihniyeti güsem mer tır doğal da. Yani na ez mezedeki masa canavartiye yani. Aslında tu böyücü celat ikide yu zihniyet indi kanibike. Fakat çi bu va, va mera zihniyeti derve usayb. Oysa beri mesela em ye jiyani beri de mene gunda mesela me jiyan me ne dikan yani insan iki beyşin berde insan iki hayvan iki ile me ne de hasen beyşin. Ama pışra yani aslında ye zanısti ki der vara me, mera zihniyeti mera der çekirin ki emusa bunun hakara yani canavar hakab. Haka usabun ki dürü kabun, dür cevheri em derket. Ama kelek ilacı aslında yihebu. Yemeser bini mevnedik. Yümeri de yani geleceğin suçlu ne emenez. Şahsen de bizim yani mera ev zihniyet bir şekilde danlas kırın. Ama me emna gerek ki cik emketin fark bunu ki ev zihniyet şaşe gerek em iki dişi var gibi kabul lakın. Ez sunu kan kabul bugün yani. Emmim mıhaka ez dana bu ne ketin zihniyeti? Mera ev zihniyet mi kışandı. Raste. Ha em çima ne fikiryan, Çıma emneket uzuzana bunu çıma men memmejiye şiro ve kiryan jenik dıştan da usa rastij vakı araç be, be karanı mempir vakı çavkani rastı, rojlate. Vakı jibo peşkasını belki civaki has karbini bu amaç. Bu artık her tişte rahat gredan. Oysa ne kanı berbat. Bu amaç bu iş yani tu ancak bak havalı dikotun yani. Tu ancak seri ona şey ki ancak bu kan. Yani car ki artık had gredan ha zuzunu ki çünkü ha da afrini Balardike iptişan e, vaktera yani artık zeminera fayda hani ne nikanıcılar bazı birkaç bıkaj afran diye kedi hacı heye balar cikiriye ruzu guhatı dici nikani bike evir de tabi e, dinlik ev ev jiusa hacı bu guhatı ne ancak seri biçe şey yani iyi belki rojava rastı zudu ha, derva gırt yani iyi hem bejin grani da gırt diye pır dikani bu menfaati kabi bir araca dikani ama bu garni ji bu hizmeti hara gidin peyda bike. Artı ji bu devlet dibi, bu din dibi, bu endüstriyalizm dibi, bu cinsiyetçi dibi, bu farklı dibi. Ama ye, ye tabi rojlat değil mi? Afrant vakı çava yani mırıvı veji dayki ki zarı ki ha nükani zuzu bu kuş. Ye zarar bede. Kolay nine yani demi ye bafrin demi ki demi bafrin ev milletçi yani ev civak yuy car ki ket çarkı guhartin evi راستیجی شورشی مزن دخواست ذهن دا شورش کی مزن دخواست اما جرگی جی قفلجمک جی فخر بکه تقاندن پر مزن دکان بکه وکه فدایی یه رجلا ترکیت تو دوره در نکتیه بلکه راسته گلک جام فدایی خواه نه هر گلی که یه خواه یا اما جرگی جی یه باور کرد جی به چاورشی جی راستی مثلا یه گل رجلا چقشی وسا جی دکان بکه او چیه یعنی Cerki fark bike. Bike bir zanıstı çelişki. Yani cerki artı bir kanı şirove bike. Diyalektik iki ye hatiye usa perdeleme iki hatiye kiriniye hatiye bin des hıstın. Ve cerki ra bike. Dikanı çıkışı takandırın mezinci bike. Bu tabi şöyle şey lazım be. E ne iş diye? Yani dervajı vas sistem sistemi derva. Vinaj bu zu tarif dike. Kudere dizani ki ev çelişki cardın. Şöyle şirabe bir müdahale dike müdahale ha ji bu mesela Orta Doğu'ya müdahale ha Libya, Mısır, Irak, Afganistan seri esası çeydi ya. Naim yani el ji bu şiarbun çene bir diye herti musadike. E, e tabi yani vakı şoreşke e, raste. Yani bir millet çiman dağındıkan hazu buganının hani işte hayye doğma ye bibinin hala talil bekin bir millet raste. Yani işte var nevroz gut ez tevlezibir. Ama hem işte ye ber yani en nafs iste yani ye zihniyeti ki materyali men ne bu yani? Gerek işte ne bu? Yani ber mesela serukatici bir kevi desti hani e, zanisti bir kevi desti serukatici ne de hani guartın ki paradigmasal bir kevi. Tarih ya materyali ye bu ne bu? E vicerin en bejin ha suceme bu? Ne olur ne suceme bu? Ama ha buradan ne kadar em ha değerlendirme ne ki? Em kemasih ha ne binin? Şaştı Hanebi'nin, dogmatizmi Hanebi'nin, Enbejün gelek Milanda noktayı paş ve mane yancıyı kilitine Hanebi'nin tabi ne yiyim mane yani bana artı ne bilin derbaznaki yeme parçadık. Kır, bu mürşki kevzi dükücü. Yani bu gotin ki artık hep duran e, dıgaydın. Yani bu emciketine meseleyi mi? Yani hırsı ki heymede. Yani emci carcar. Be, hevdu xort kirni ki ser esası bilind kirni ki hevalti ruh ki daha yekiti xort kirni red kirni yani ki pele kirni ser kede hevdu derbas kirin yani usa gele artık yemruf böj ye nehaşi ki aslında vakı sapma ü zihniyetime iyi yekiti parça bir dervati tabi evnaji meda hene ama anaji gerek tabi sorgulama bir kan derbaz bir bu cardin giyanını ye cevheri ha ev tabi şoreşi ki aslında bu insan ee, Ali vam krneda ketine zanisti da rastî jî şoreşikî yani adî fikir e, de jî yê mez dixazî yani. Yê nokta jî hemî da de bik. Ama artık waleyan Rasa her demekî hem nû teme tarîhê gajnas dikin hem artık serbilind gururîne. Yani wak berê özentîk hem yê zihniyet yê derve bikin. Ne olur wala artık axê xwe yan şî gelê xwe daha serbilind. Daha xwe bawer. Daha xwe. Hmm, yani tiştek numuneyekî piçûk ji demê verdi bir darimi en havimri da, da e, şey dibicim yani ne vakız en zaman gelene vakıp bir küçük bibinin yani şimdi zamda acaba küçük bibinin insanı işte küçük bibinin de ama rastı ye havusa vakı onur ki bibini yani artık ye kefaşi bir serbilindi gibi bigri bunu bir tarihi rujdat da digri bina digri yani parça kişi bir zanisti kişi bunu bigri bese yani. Evjubu gelek gava mırıf babeci. İki daha yine menas ne kiriye. Nuhem giriştikin nas pikin gerojilat. Rastı cevhe yani nunen bir kevin nas kırını diro ki haya. Diro ki yerojilat. Ye çıkış insaneti çapkani yün nas kırını da. Zat işte ki komisyon bu rastı gelek. Sen men nufer bu. Tenfer bu vallahi andıracaksın yani. Singe mırıf usa rabu yani. Vay be demek yani yani yani burada mezek yani bu 2000 hem beri 8000 İyi Abbas ya vay be. Yani demek eğer zihniyet yani parça ki felsefe diyalektik gibi bile bekirin. Ya demek ki, vallahi geri kadar dükkanın çıkışı bu. tim ikira dükkanın hezaran du hezaran askerin dıngu hevdi bekirin yani. E baveri ki yani demek ki e, tabi ne ki nine banderra yani vak ci ahiye meri ninin. Ee, ciye akıya mezala ninin. Mru vina nastike. E ne iştine ji rastı jene mem kültükü hayi hajim mi virji mezebikin. E hemi kitabı ye rojavane me zivrandine Türkiye. Ye mesela grani ye Arabi ya jembeci ye Farsi zivrandı bini Türkiye nine. Ez ya şahsen ji bu kadı bejim. Yani ez fer bebim. Van tarihana nasıl pekim? Materyal jin ninin. Hatta nainen yani. Mesela Türkiye sistemi koy. Kitabı ki ama yasaktı ki bu deşifre bik. Vandarnaji sistem naindi. Zanisti ki, یه هیمی بگیرن ناس بکن یعنی یوسا راستی aslında اصلا ona وانا ناس بکرن daha da dükkan yani daha serbin jî baxivin rahat rahat bir özeleştiri ha rahat nexaşî xan zû bikanın berdin. Yani ümre de mugo artık yani gerek milan da aslında em suçlu em bıkaninin, aslında yê bikanın heypê xwe bigirin ve an zihniyetine beraber zihniyete şerkir neydi? yani ikide mürov ji bu Dibicin yani kin öfke ikinci e, tabi bede jiyankirin başlı bir manayla yoksa e, suçlu e, yani meğafiran diyemem mülü harabi de yani 200 sal peşket diye var yani set sal e, ye hevde hezar salan <coughs> zedettir milyaran salan ye nırkı insaniyeti jusa peyle bike vallahi yani küçük e, ya yani var çava zargı ki var desteme da bir vicari yani pati gemederle bir eci aciz nevim yani. Burada tabii hem acizdir ben yani hem beri kapitalizmi. Rastı suçlu hem suçlu kadibin yenmezdir mi? Öpücük ya. E burada tabii hem ki masih kadibin yani vakavat dibicin yani ne süceme rast. Yani zarı ketiye te, desteme de digir dikşini zoran bir diçe yani. Yani çoğa hausa ali zihin, zihindan me harreş giriyor. Yani gırtiye tabii mümri da e, zihniyet de kalıbı ki yemeden şey bu ne bu mırıfın iki artık ona nefret dike yani. Hazibert. Nefret netenen beremberi fiziki yani zihinsel nefret medaj. Kin öfke iki medaj, yönderim medaj. Van yetiştiği me, usaddike <clears throat> rastlayacağım artık e, e, mahkumi van e, zihniyetlere bu ne? Mede kin öfke iki bir şekilde dike? yani. Tabi kin öfke zihniyetin medajı hani ne şahsan ra yani bu belki heval şahsı demiş ne yani ama zihniyet yani. E, verşandın iki vakit serukati navledike Hemşi vakit kin öfke yani artık e, his dikin yani jiyan dikin bıxa. Jibuyu men ev değerlendirmek. Biraz dikanı bana vereceğim. Jibu sohbeye bak. yani giringi mere mantıklı e, bir zaman. Bu tiştek mere ani zaman gerek hezavi ikna hebe. O gerek beraberi rahnaj berxob. Yani Demek rahne serçevi bin gerekli berxot. Serogati her deme bed beje. Zarok dikarın dayika xobin. Fakat dayik nikardı zarok yap. Ev ki xozayi. Yani karı beje, jidayik eker beje. Ya ev, ev tam tam lukure xohat. Yani jil kıza xohat. Ama karı beje ev kızı dayika xohati. Ya jil le ya ev kurul dayika xohati. Na ev gütün demak serokati tini zman tsalmed pir normal bimerete fakat ve rastiyev e, ee, rojenata navin dayı ki kök hücre saziye sereki e civaki jvir çebun ul vir belav bunu. belav bunu ki fiziki çebuy ama bgrani belav bunu ki kültürel çebuy eveya iru kesni kar verret Jboydi, jboydi em dibêjin ya yani kopya kirin, wek gumlek li xwe kirin, tarzê jiyanê, çan بگشتی مدرنیتا روجاوا چاره سریش پرسگری که روشلاتا ناوین رناینش برچه جبر بو قانونه که خوزایر دکه چلشکی چاو ام دخوازن دایگ لزاروکا بی جبوی و دایگ گرک ریک و ربازک خویی چاره سریه جدا پیدا بک روج آواج ندیتی ببین نه اج ندیتی نزیک ببنا فقط به تایبتمندی خواه خوانه بکه به هزا خوی هندرین خوانه بکه به نرخ خوی جواکی کلترل خوانه بکه ê olumlu, ê gibrastiya civakê nezid. Niha em derbasî pêvajeyekî werbûne. Ji bo vê mesela segnameyê berambeyî rojava ev Ne ha serokatî dibêjî modernite. Em gerek li dijî Modernite çi? Sê heb nigê wê ve her nigek gelek tişta ifade edik. Kapitalizm, endüstriyalizm, ulus devlet. Ev her sine ev modernite tiştindik Naha eger em insan buyina xwe, civak buyina xwe, pêşveçûna xwe li ser esasek em van her sî niga bi dest bixin em tim duwê ew duwê hewildanê edebin, ew da dakirin Çünkü em dibir dikevin e, pîvanekî şaş em dibêjin demek em bûn wek rojava me pêş bikevin yani demek em karibin pîvanê wan bigirin em ê wî çaxî pêş bikevin çima çênabe ji ber bi rastiya bi bi bi xwezaya tiştarı tersi yek ev di do rojava ve qebûl nak rojava nirxê xwe cîhanî nak tiştê ji bo xwe heq dibîne غیری خلایق و نابی برنگی خراب çarpık çevt van anlayışana derbasi به او کید که مینا کم بجن روجاوا روجاوا ispat bike kulmek artık nükleer li Almanya, Fransa, İngiltere hati ve şartın bir dizi e dünya karabı li dizi ve. Ama gemi gemi ticaret kentin Lübnan'a ve şerin, Yemen'e ve şerin, Sudan'a ve şerin, Mısır'a ve şerin kesbena. Dikkat bak demek ki tişteş boy xwe ravat biniş boy gayri xwe ravan abin roj. Roj ava ev nirxe xwe nak cihani. Ev derawd bejeme bikin cihani ev derawd ke. Ev bahane bahana e, işgali, iştem demokrasiyetinin, ka demokrat, zanistiyetinin. Evana derevun. Ji bo îvê e, ev ev tiştinayê qebûlkirina. Wî çaxî tê wê manekî kes kes li vê de ev çanda rojava qebûl nake. Dike gelek dike. Li Kurdistanê de heye. Li Rojavayê Kurdistan heye, Bakurê Kurdistan heye. Rojilate Kurdistan hey, li Kurdistan da astê dînbûyînê de idi peşketi hey fakat efçiyim çi ye? Ev ya piştîgê di e, anî îdîolojîk de kesê teslim bûne hene. Ama ev civak rastiya civakê nîn. Nexweşîk ev e, rastiya civakê nîn. Di bakur de nexweşî, di başûr de nexweşî, di rojilat de nexweşî, rojafat de nexweşî. Rastiya civakê nîn. Civak li ber دخوازن نرخ خو بپارزه ور ودیم بونه راست نابینه تصویب ناکه ev taklidi ev çi ev yabancılaşma ideolojik yani dijmin bu artış akuhat zede zarar nedame katliam çekirin zede zarar nedame fakat demagi dokyameyi civaki bandor kir insan ever da ali civaki de teslim buyu peyda kirin ev zarar edime fakat pırs grek be çareser nabe pirsgirek beçare serin abi. Jiboy ve dema ki em dibêjin nabe naybe manek hiç be bandore. Mahawkası e, renk renk hen. Hatta erişi hunduru urgut ame kiriye. Yani navarı kıstın ame de ev tarzı ciyani e, takip girin e, özentiye modernite. Ya, ya yigen. O taybeti liderek broj avar nava temas edi. Seri de mesela metropol adı. Seri de İstanbul edi. Velser ve belav buna ev evhey. Fakat en bahsa çareseriye dikkat. Derbas buyna şkavus dikin. Bir rengi çareseri çena. O civak benimsemen hak. Civak li berxwed. Divan aliyana di gerek mere var e, hineki daha çao bibe hina frenezi ki mesela bibe o be açe ki fredir cile O dihinek aliye ditir dici zaman derbaslı be ama hine e, götün mere bin zmanê baş mı? mesela lüks lüksek var em rojava hemuy red bikin tüm, û ne rast û ez vê jî bêjim hir dersekê em ji rojava bigirin jî hen li wir zanebûn hey zanebûn ne tiştekî biçûk e nasnama çaxê me em beramberê zanebûn elber xwe yani em di çax di cî yani em yabancı droj avadı insan beri beramberi devleti bihez droj avadı duyarlı bun hey, duyarlı bun hey mesela bireyciti, liberalizm, devşkoberdan sorum sizi evana hamu hene ama cici nadı mesele hezac vakası vilci hey. Mesele cotkari Gundiye Fransaj, Gundiye Kurdistan örgütlüdür. Betir hassasın beramberi bercemen diye. Emkarın dersaj vur bak. Jin, hatta astek maf kazanç kirne. Betir duyarlıyı beramberi xo. Damak zede gaviye cinsi. Liser çedbin liber xo. Unura insan, hatta asteki Henek kazan çekirne kazanca kalıcı çekir mesela polisteki Alman diber yürüyüşçü yani diber yeki ge mitin de mitinge de de meşede lerde kati diber virder bastı bir tekme geldi ev lerde ev görüntü dema televizyona dert kevin dahamu civaka Almanı da heyecan ek çekir dergin bu inek çekir Yunan jvoy kuştuna ki broja hatta heyve keser heldan ne sekir ama mesele li her roj em bi çîrokê tecavüze şiyar dibin. Em bi kuştina zaroka şiyar dibin. Em şikestina şikenandina destê zaroka pisaqî şiyar dibin. Ama reaksiyon eki var ciddi pêş. Ji bo vê tiştekî em ji wir bigirin jî hene. Ama nirxê insaniyê wê de. Nirxê gil berxwe hindik komünist hatını kuştun, hindik karkir hatını kuştun, hindik jin hatını kuştun. Hatta ev mafan ap kazanç kirne. Eğer em وی ملی جواکه ملی جواکا جیرین ملی انسانی ام ویجیج ندی تیب نزیک ببین میچاقی ام ناکوکی که جیاندک چونکی ده her civakinde ditişten yek iktidar heye yek ji civak yani her ciki ditişten gerek em vanaj birnek ji bu hidi van noktana merever bigrides ey baş modernite kapitalist cüday modernite demokratik cüday Avana gerek mereşevdu cudabık. Tabi ve de dogmatizm, liberalizm ji gerek merebe giridesin. Ma dogmatizm, dogmatizm li gorî xwe bûye. Dogmatizm ne guhertine, ne sorgulama kirine, ne tartışma kirine. Ezbereyê alışkanlığın xwe tekrar kirine, li gorî xwe bûyîne. Yani li derdor çi dibe berabibe, de ezbere xwe de, yani tiştekî dizanit xwe. Ev dogmatizm. Dogmatizm ne tene nezaniye zane üniversiteyi kala, duxuyne bi zimanat zane dünya dîtî ama dîsa dogmatik dogmatizm tene ne din cîtî dogmatizma ilmî jî heye at xwe de ısrar dik dogmatizma siyasî heye mesela yek heye îro dibêje ez O û resma rez dike Marx, Engels, Lenin, Stalin O dîsa behsa dikta proleterya dike û behsa çelişkiya sunifî dike û behsa literatûra berî 150 salî Bey git işte git bu gari tekrardık. Dibece ez il kelime. Ama em dibecin mesele dünya hatiyi guhertin. Tiş ta peyda bunu zanisti havkası peşketi ve literatüra berime ezber kir bu şaş derdik. Bu çağı gerek em derce ah! verdim. Dibecina ev şaş. Ev tişte nu şaş. Ez rastım. Dogmatizm ev. Dukat ısrar kir. Dogmatizm garip liberal. Liberalizm sistemeki cudayı. Liberalizm çi? <coughs> Mesela nava örgütledi, mao yazda tipi liberalizm edicmer. Beremet medhondur, gelekçe ezbere kır. Hunekçe anha işte bir amir. Beji, mesela dema gitti, ti delikodiye bir kev liberalizm. Ti parastina hatenek liberalizm. Ti civinet haber ne dijder vi civinet tepkiye kobine zaman liberalizme. Neser hesabı örgütet bahsam dava maf bike liberalizme. Yazda tişlatiş. Eme emkarın zedetir jibik. Rojanet tiştegi. لیبرالیزمی د تکوشین zayıf bun, پر anlayış به هفدور جیان کرنه فقط وقت تعریف لیبرالیزم چی؟ Liberalizm lehevhatına ilkesiz. Lehevhatına ilkesiz. Yani kesek nevek hev, dengel hev, brengek ilkesiz lehevt. Kapitalizm ev yöntem, jiboy tasfiye kirna muhalife ko esastıdır. Ticaret beje ez çepim, dübe tişna bu ver. Dübe beje komünistim, dübe tişna bu ver. Ez kurdim dübe ver. Nizam çimid dübe ver. Дбежимне эзелдижи система тешербиким. Такошине бикин бетишна. Удема тедер тетхина фхе fırsat eddite heyveki du heyva se heyva tildijiyu mücadele bik. Ama gav bi gav be imkanê koyu maddi bi hêza xwe fikrî wê mücadelate anlamsız dihê li bêmane dihê ve te teslîm dikire ji bo vê ji em diqet bikin îro medya medya sîstema tirkî oligarşîk irqçî inkarcî milliyetçî ki ki temsildiki Çepeber. Hamu çepeberi. Avrupa cihayı. Avrupa ki danışmanı danışmanı Fra, e, François Mitterrand ki Mitterrand ki bu Regi Dobr Dobrs. Regi Dobrs ki bu Regi Dobrs ev kitaba şoreş du şoreş ednivisan diye. Ev kitaba derbarı şoreş Amerika Latini de gelek şurove kirne git zamanı xodu çub givararı du Polivya'dı hevditin çekir u dema had girtin گوت مخابن گه از نه vara. Eğer ez از ایرود بجم از نه گریلام نه جبوی گه اش گریلاتیت ترسم جبوی از ez بدم bedem کرن جبوی گه او شرف بدست منکه وچاقی او بو اما تپش رو بوم danışmanı François Mitterrand. Fransız bu, çepeki Fransız. Ama ilgili bu mesela Pers Greka, Şoreşa Amerika Latini. Liberalizm ev, dijbere xod nav xod Yani yekitya ilkesiz. Jboy ve yani Duvardı mesele yani dogmatizm karık nadeciğim. Zaten liberalizm iro sistem et Paris. Paras parastına sistemi muhafazakari muhafazakari çi biçimeki dogmatizm yavuş. Fakat vak galip ele dogmatizm liberalizm bi yaji liberalizm dogmatizm netice terime şevdu cudan her yek brenge kitle tarif kirin bir bir şekli mera bir deste var. Vel zaman eme berdavi bu eml de sekinin tartışmamı devam bıkın. Havalik e bu xwazindarî nexwabidin pirsê xwe bikin ê hevin em devam bikin li ser vê mijarê tartışma xelas bu, hevala bes dît em ê derbasî beşa dîtir bibin beşa tarîxê